Namaz u džematu ima sigurno svoje mudrosti, možda ćemo neke dokučiti svojim razumom, a druge nećemo. Uglavnom, u ulema kada spominje namaz u džematu, kaže jedan od razloga zbog čega je propisan ljudima namaz u džematu jeste spajanje i povezivanje njihovih srca. I džamije nisu ni zbog čega sagrađene, nego da se u njima vjernici sastaju i da u njima rješavaju svoje probleme ovosjetske, a i prvenstveno, jeli, prvom redu da ojačaju svoju vezu sa svojim gospodarom Tebarake Oteala. Pa iz tog razloga znači propisan ujedno je namaz u džematu. I ne mogu ljudi koji dolaze u džemat i klanjaju u džematu, ne mogu biti daleki jedni od drugih. Ne mogu njihova srca biti daleka. I vjerujem da vi koji dolazite u ovu džamiju da znate mnoge pojedinosti jedni od drugima. Možda neke od njih i ne trebate znati. Ali su došle kroz to stalno druženje i dolazak i upoznali smo osobine jedni, e, jedni drugih i tako dalje. Dok to se ne bi desilo, ili relativno je manja mogućnost da bi se tako nešto dogodilo da nismo dolazili u džamiju i da se nismo sastajali u džamiji. I spomnio isto tako da je jedna od mudrosti zbog koje je propisa namaz u džematu, to da dosta ljudi dolazi u džamiju koji ne znaju propise namaza. Pa gledaju oni koji ne znaju od onih koji znaju, je li tako? Do, koliko je ljudi dolazilo u džamije i vi se sjeti svoga prvog dolaska u džamiju i kada niste znali klanjati, pa gledaš onoga ih pri sebe šta radi. Kako on ovaj klanja, tako i ti ugledaš se na njega. Pa tako, znači, ljudi poučavaju se ispravnom namazu ili ispravnoj formi namazu. Autor je spomenuo u ovome poglavlju sedam hadisa. da kažemo autor, ko je to? Abdul Ghani al Makdisi je tako? A samo da se podsjetimo unazad dvije godine što smo počeli pričati. Govorili smo o njemu opširno. prvom hadisu kaže An Abdillah ibn Omar radijallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 stepeni. Ovo je poznati hadis koga prenosi Ibn Omar. O Ibnu Omaru govorili smo u poglavlju El Istitabe. govorili smo o njegovoj biografiji i sretali smo se sa skupinom njegovih hadisa nakon toga. U ome hadisu je dokaz da je namaz u džematu legitiman i da je šerijetom propisan. No međutim, ulema se sporio oko, njenog, oko propisa namaza u džematu da li je vađib ili je sunnet. Pa većina uleme kaže da je šta? Sunnet. Većina uleme kaže da je sunnet. Ti si žestok, odmah sve dobro žešću opciju. Većina u Leme kaže da je sunnet. Iako je mišljenje da je vađib jače. To je mišljenje utemeljenije na osnovu hadisa. No međutim, većina islamskih pravnika kažu da je namaz u džematu sunnet. To dokazuje ovim hadisom. Kažu, ako je vrijednost pojedinačnog klanjača manja za 27 puta nego klanjača koji obavlja kolektivni namaz, onda to ukazuje da je šta taj namaz ispravan. Pa nije obavezan, nego je sunnet. Ako ideš u džamiju, imat 27 stepeni. A ako klanjaš kod kuće sam, imaš šta samo? Jedan stepen, što ukazuje da namaz u džavatu nije obavezan. Na osnovu ovoga hadisa. Gledajući samo ovaj hadis, možda bi mogli tako kazati. No, međutim, mi smo govorili i ponovo potvrđujemo i podvlačimo da nije dozvoljeno uzeti jedan argument i na osnovu njega donositi šta? Propis a da se ne obzire i drugi argumenti koji govore o dotičnoj, o dotičnoj temi. Kaže a Ibn Mulekin u ome hadisu je odgovor Davudu el-Zahiriju koji je rekao da je džemat uvjet za ispravnost namaza. Šta kaže Davud el-Zahiri? Kada bi čovjek klanjao u svojoj kući, a ne bi otišao u džamiju, njegov namaz je šta? Batil, pokvare, neispravan. Nema namaza. Dok ima Mahmed i druga ulema kažu da je vađib, no međutim mislim da je to stavi mama Buharije, da je vađib, ali nije uvjet šta za ispravnost u redu. Ko će ovo pojasniti? Kakva je razlika? U prvom slučaju, ako čovjek klanja u kući svojoj po mišljenju Davuda Vahirija, a ima džamiju u kojoj je dužan da se odazove, njegov namaz je šta? Neispravan. Dok u drugom slučaju, ako bi klanjao u svojoj kući, namaz bi mu bio ispravan, a on bi bio šta? Griješan zbog ostavljanja vađiba tu je razlika, ali razlika, braćo, velika. U prvom slučaju se računa od onih koji kao da ne klanjaju. Kao da sam sebi pokvariš namaz. Dok u drugom slučaju ti imaš uh, namaz i ostaješ dalje u propisu uh, muslimana i čovjeka klanjača i o tome, ali se napravio šta? Jedan haram. Nije se odazvao na namaz u džematu. Došlo je u drugom hadisu od Ebu Hureyre da čovjek koji klanja u džematu, da ima 25 puta veću nagradu nego čovjek koji klanja pojedinačno. Pa je u hadisu Ibnu Omara, o kome govorimo, spomenuto 27. A sada nam spominje 25. Pa su to dva prividno šta kontra diktorna hadisa. Prividno, kažemo samo. Možda čak nisu ni prividno, ali eto, ako kažemo da su kontradiktorni, onda možemo, braću na to odgovoriti možda na više od deset načina. Kako da ih pomirimo. Tako da je nemoguće u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, da nađemo dva hadisa da su stvarno u svojoj stvarnosti kontradiktorni. To je nemoguće. Ibn Huzeime kaže, kako spominje imame Sojuti u svome dijelu Tadribu Ravi, ko nađe dva hadisa, pa mu djeluju prividno kontradiktorni u koliziji su, ne može ih pomiriti, kaže, neka dođe meni da mu ih ja pomirim, da mu pokažem kako se to radi. Ne možeš ti poslaniku alaihi Osaname pripisati dva hadisa, da su kontradiktorna pa uvijek se mogu pomiriti. Ulema je na razne načine pomirivala ovaj, ova dva hadisa, mi ćemo spomenuti neke od tih načina. Prvo, kažu, hadis, Ebu Hurej, hadis Ibnu Omera sadrži u sebi hadis Ebu Hureyre. Hadis Ibnu Omera koji kaže 27 puta, da je veća nagrada, sadrži ovaj šta 25. Pa imali li tu kontradiktornosti? Ako kažemo čovjeku koji je klanjao u džematu da ima nagradu 25 puta veću nego onaj koji je klanjao samostalno, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Ako kažemo ima 27, jesmo li kazali istinu? Ako kažemo imaš 10 puta veću nagradu, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Sve je znači baš tako. Sve je sadržano u ti 27. Tako da neka olema koja kaže u osnovi nema čega. Kontraktornosti Nikakve ali ako bi potvrdili i, i prihvatili da ima, onda odgovorimo na način da šta ovaj sadrži manji broj da sadrži, ovaj da je sadržan u većem broju. To je, to je jedan način na koji se može odgovoriti. Jer jedna ulema braćo kažu da, kažu, mefhumul adadi batil. Ovo je jedno pitanje poznato u islamskoj jurisprudenciji u sulul fikhu, kad se kaže mefhumul adedi a, gajr mu Pitanje brojeva u šerijatu nije validno. Kako? Uzvišen Allah te barak dala kada kaže, na primjer, istagfir lahum eula te stagfir lehum. In tastagfir lahum 70 seba'ine marraten fele Allah lahum. lehum. Tražio ti ima oprosta ili ne traži oprosta. Taman im tražio oprosta 70 puta, Allah im neće šta? Oprosta. E ovo 70 puta, ovaj broj, je li on ciljan kao broj ili da ukaže samo na brojnost, na količinu? da ukaže na brojnost, jer znači ako bi tražio 71 put, šta? Bilo primjerom, a nije to ciljano. Tako da brojevi kod jednog dijela učenjaka islamske jurisprudencije u šerijetu nisu ciljani, osim el adad e šer'ije, osim šerijatskih brojeva braća koji su došli, kako? Ciljano, kao što, na primjer, uzvišeni Allah te barak tala kaže, e zanijetu o zani teđlidu kulle wahidi minhuma nije teđelda nemoralnoj ženi, nemoralnoj bludnici i bludniku, svakom udarite po stotinu bičeva. Možemo li mi kazati, valaj, to nije ciljano, možemo mi i po dvijesta. Da dodamo za svaki slučaj. Možemo li kazati? Je li ciljano ovdje broj? Tačno u broj. Kada bismo udirili 99, ne bismo postupili po naredbi. Kada bismo dodali 101, bili smo nepravedni. Ili 33 puta da kažeš subhanallah, ili alhamdulillah, ili Allahu ekva, posle namaza. Možeš li kazati, 66 puta? Ili 65? Ne može. Možeš nakon toga zikri, posle namaza, posle tog zika, kako hoćeš, to je tvoja stvar. Ali nam zikr koji je vezan za namaz, neka bude šta po broju koji je, jer je taj broj šerijat ciljao. Tako da ne bi došlo šta? Do nerazumijevanja između brojeva, da čovjek nađe ponekad broj, pa da kaže broj nije ciljan i uradi manje od toga, od onoga što se šta traži od njega. Ne. Imamo vrijeme, znači, kada su brojevi ciljani, a imamo kada brojevi nisu sami po sebi ciljani. Posto peta mlada, se tri dana Ramazana. Jasno, znači ne kaže se sigurno da se kaže jeli, tri dana Ramazana, iako je poznato u šarijatu jeli, mjesec kao mjesec, ali ovaj kada se kaže za iskupinu, na primjer, da je post 3 dana, ti kažeš nije ciljan broj 3, tu je ciljano Da ima, pa jedan kad uradiš ti spostio. Ciljan je bio post, kad postoje dva dana u redu. U Upotpunite kaj sa 30 dana. Jeste. Ili u potpunite, jeli, ovaj, 30, znači, ovaj, e, ciljan je, e, to su brojevi šarijatski koji su ciljani sami, sami po sebi. I ovo je svakako ovaj a, e, mišljenje učenjaka, džumhura učenjaka islamske metodologije prava, jeli, a, u sulu tika, kažu da broj sam po sebi nije ciljan u ovakvim slučajima. To smo nje imam neovi od većine njih. Dalje, drugi način kako možemo pomiriti jeste da je prvo poslanik, sallallahu alaihi sallame, obaviješten od stvoritela Azeođel, da čovjek koji klanja u džematu da ima 25 stepena. Pa je nakon toga naknadno obaviješten o šta? O većoj nagradi. E, obaviješten o većoj nagradi. Pa kažu da je šta? Dokinuta. Kažu da je dokinuta. Ova prva nagrada je dokinuta drugom. Za dokidanje moramo znati šta? Vrijeme, vrijeme. Kada je jedan objavljen, a kada drugi? Zašto ne bismo kazali da je Hadis Ebu Horire došao nakon Hadisa Ibn Omara? Možemo tako reći? Možemo, jer ne znamo vrijeme. No, međutim, ulema koja kaže, oni kažu, ne, ne, ne, kaže, ovdje se radi o fadailul Amal, o vrijednost, vrijednim dijelima, pa ta dijela ne mogu šta biti umanjivana. Nego i uvijek idu na više. Neće Allah žena dati nagradu jednu, pa kaže, robovi, sad ste imali tu nagradu, više je nemate, zaboravite, imate manju. Nego će dati uvijek, robovi, ima veću nagradu. Pa kaže, u ovome slučaju to ne može šta biti ovaj, nikako a, uobzirano. Treći način kako možemo pomiriti opet ova dva hadisa, samo da vidite, draga moja braćo, koliko su muhadisi, koliko su brinuli o hadisima, i da ih pomire i da svakom hadisu dadu njegovo pravo značenje, da ga postave na njegovo mjesto i znači da ukažu da je zaista sunet poslanika sa osreme jedna kompaktna cijelina znači u kojoj nema, u kojoj nema nikakve krnjavosti. Kažu neki učinjaci da se ovo razlikuje od hala i stanja klanjača i samog namaza koga klanjaju. Pa neki klanjači imaju 25 dređa, neki klanjači imaju 27, shodno njemu i shodno njegovom, i shodno njegovom namazu, ovaj da li je skrušen u svome namazu e, ovaj i kako je li da, li praktikuje sunnete i slično tome pa što više znači stvari praktikuje što je bliži sunnetu svakako da ima u tome veću veću a, e, nagradu ili ako je čovjek bogobojazni ili da klanja u, u, u mjestima koja su možda draža Allahu u drugi mjesta i slično tome u prvom safu svakako to je posebna nagrada za prvi saf što ima a ovaj to je možemo znači to uvrstiti jedno novo mišljenje nismo ga ovdje vidjeli, ali znači ako čovjek svakako klanja u prvom safu ima šta veću nagradu. Može biti desna strana prvog safa da je bolja od lijeve strane prvog safa. Znači to su, e, to su ovaj, e, zato su rekao ostanja klanjača i namaza. Pa može to, znači što spomenuo, može se ubrajati ovo što smo spomenuli. Dalje, peti, jel peti način? Četvrti. Da je ovdje razlika došla shodno mesčidu i onome koga odlazi u džamiju koliko je daleko od džamije. Pa ako je bliže ima 25, ako je dalje ima 20, ima 27. Peti način pomirenja kažu to je shodno namazu. Da li je namaz onaj u kome se uči naglas ili je namaz u kome se uči u sebi. Pa kažu hadis, e, namaz u kome se uči naglas, on je vjedniji od namaza u kome uči se u sebi za dvije deređe. Zašto? Kažu učenje Kur'ana na glas da ti čuješ koji si iza, čuješ učenje imama, pa dobiješ šta jednu deređu za razliku od namaza kada učiš šta? U sebi. I druga stvar kaže, govoriš amin na glas sa imamom, a čije se aminovanje poklopi sa aminovanjem imama, šta biva? Jeste, bit ćemo, opro... pa to je opet deređa. E, kažu, to je sve dvije deređe, to je sve dvije deređe koje se razlikuju i šta? Namaza koji su ovaj, e, koji su, kojima se uči u sebi namaza, u kojima se uči na glas. Šesto, ili šesti račin pomirenja, jeste, kažu, a, da je to čekanje od namaza do namaza. Pa čovjek koji ostane u džami da čeka drugi namaz, ima 27 deređa. A onaj koji ode sa akšama, pa se vrati na jaciju, ima 25. Jer onaj koji sidi u džami, šta, on je, on je bolji. On iščekuje između namaza, od namaza do drugog namaza. Sedmi način pomirenja jeste da kažemo da se prvi hadis koji govori o 27 deređa, odnosi na sabah i na jaciju, jer se meleki dana i noći skupljaju na tim namazima. Pa kažu, zbog meleka dana i noći imamo šta dvije deređe, imamo dvije deređe veće. Drugi kažu da se odnosi na sabah i na ikindiju, jer došlo je da svi tu meleki skupljaju. Pa kažu, to je ta razlika. To je osmijel način. Deveti način pomirenja jeste da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na one koji kanjaju džamiju u džematu. A 25 ako kanjaju mimo džamije. Na nekom otvorenom mjestu, kanjaju u kući, u nekoj hali, na radnom mjestu gdje rade i tako dalje. Kažem, to je razlika je tu u te dvije šta deređe. Deseti način pomirenja jeste da kažemo da ovo braće nam izbija onda svaku šubhu da postoji šta? Bilo kakvo razilaže, jeli, bilo kakva kolizija među hadisima da kažemo da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na čovjeka koji stigne namaz sa početnog tekbira, sa imamom. A 25 onome koji zakasni, prvi, drugi, pođe na treći rekat, on je zakasnio, nije stigao iz početka, njemu 25, a onome koji je stigao šta? 27. 11. način pomirenja između ovih hadisa jeste da se kaže ko klanja u velikom džematu ima 27, gdje je brojnost velika, a ko klanja tamo gdje su po džamijama, ko u nas, dvojica, trojica, Petebica. I imaju 25 stepeni. Dakle, ovo su neki načini pomirenja. Još je neke načine u nema spomnjala, no međutim, ovo zaista što smo spomenuli, znači, ovaj negira bilo kakvu šubhu ili sumnju da između ova dva hadisa postoji bilo kakva kolizija. Ibn Hibban al-Busti ima posebnu risalu koju je napisao pomirujući, pomirujući ova dva hadisa posebno je znači djelo napisao da pomiri šta ova dva hadisa. I tako Lema pisala. Imate knjigu o hadisu Zuljedejna. Znate li hadis Zuljedejna? Kada je poslanik sa preselamio na dva rekiata, pa je ustao, pa ovaj glasnik izvičao i viče skraćen namaz. Pa je ustao Zuljedejni i pita poslanika sa Allahov poslanicu, jesi li zaboravio? Ili je namaz skraćen? Kaže ni jedno ni drugo. I poznati hadis. O tome je hadisu jedan od alima napisao knjigu koja se danas štampa u čet, na često stranica. O jednom hadisu. O vrijednostima toga hadisa i koliko pouka ima u sebi da ne možeš nabrojati koliko ulema fikskih pitanja izvlači iz toga hadisa. Znači samo jedan hadis. Pa je tako ovdje uradio i a Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala pominuće ova dva hadisa. Neki malikijski učenjaci smatraju da nema razlike između namaza u džematu i da broj klanjača ne igra nikakvu ulogu. Bilo da se radi, na primjer, od pet ili deset klanjača, ili da se radi o stotinu, ista je, kažu, nagrada. I to je poznato mišljenje u njihovom, u njihovom mezhebu. Kažu, zato što ovaj hadis nije napravio razliku šta između džemata, u kome ima puno klanjača, i džemata u kome ima manje klanjača. No, međutim, ovo pobija hadis u kome je poslanik sa govori da je namaz četvorice bolje od namaza dvojice, namaza smrice od četvorice i onda kaže na kraju omake, oma kethure fehuve ahabu ila Allah. I što se god njihov broj povećava da je to draže Allah. Nema sumnje da namaz ima više klanjača gdje se ljudi više odazivaju, da je uz Allahovu pomoć da je vrijednije od namaza gdje se ljudi ne odazivaju u tom broju u džamiju, jer je to džemat, Allahova je milost nad džematom i rahmet njegova nad džematom i tako dalje, pa nije znači daleko kazati da je sigurno ili da, čak i da garantujemo, ne bi se možda pogrešili da takvim ljudima pripada veća, veća nagrada kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Ovaj hadis, neki su mu prigovarali, no međutim ocenio ga vjerodostanim imam Ibn Hibban, imam Elukajli i druga ulema. Ulema se razilazi da li ova nagrada pripada zbog džemata ili zbog džamije. Zbog džemata, samo kao džemata ili zbog džamije. Pa kaže Imam al Kurtubi da je ispravnije mišljenje da se to odnosi na džemat. Nije zbog džamije, nego zbog džemata, zbog vrijednosti džemata. A što god više čovjek pješači i što god više ima poteškoća i što god više iščekiva između dva namaza, da ima šta veću, ima veću nagradu. To je znači dodatno, dodatno na ono što je čovjeku već urađeno. Jer čovjek koji okupa se petkom i e, ovaj ode u džamiju i sluša, bit će mu oprošteno šta? Što je od do naredne džume. A dobro sad ono što hoda, šta će ono što hoda do džamije, šta će mu to opraštiti? Diže mu stepene. Ovo je oprostilo i hodanje ti diže stepene. Jer nema više šta, to je oprošteno čime? Kupanjem, i što slušao u džamiju, i što slušao imama, što se približio blizu imamu, i slušao pažljivo, pažljivo imama, svejedno dopala, dopala ti se hudba ili ne dopala. To nema veze, tvoje da slušaš. Pa ako imaš opasku posle hudbe da porazgovaraš sa imamom, ne smeta, a za vrijeme hudbe ti šutiš. I nakon toga, hodanje biva povećanje stepeni, povećanje deređa. I razilazi se u lema da li vrijedi isto čovjeku da taj namaz obavi u džami kao da ga obavi na nekom drugom mjestu. Šafijski pravnici kažu da je time ciljana džamija. No međutim, drugi su kazali suprotno tome. Ibn Abdel Bar u svome dijelu Temhid u osmom tomu i u svome dijelu Aristitkar u petom kaže razišla se ulema što se tiče namaza u džematu u Ramazanu jeste na teraviju da li je bolje klanjati u džami ili je bolje klanjati u kući. Pa kažu Malik i Šafija da je u Ramazanu teraviju bolje klanjati gdje? U kući. Da je teraviju u Ramazanu bolje klanjati šta? U kući nego u džami. I Malik kaže da je Rebija i drugi od uleme Selefa da su odlazili i klanjali bi u svojim kućama. I kaže imam Malik i ja to činim isto tako. Imam Šafija dokazuje ovaj stav hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga prenosi Zaid ibn Sabit i koji je kod Buhari i kod Muslima da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme o ljudi klanjajte u svojim kućama kaže najbolji namaz čovjeka jeste u njegovoj kući osim propisano ulazi li ovo i taravija ulazi ulazi znači sve je bolje nego propisani namazi u džamii Kaže, naročito ako je to vrijedilo za poslanikov sa osam džamiju gdje je posebna nagrada, Pa šta on kaže za druge džamije? Ako poslanikovoj sa osreme džamije jedan namaz vredi hiljadu namaza, bolje je da se kanja šta u u kući, šta je onda sa drugim? Šta je onda sa drugim džamijama? I to se prenosi od Ibnu Omara i Salema i Kasima i Ibrahima i Nafije i drugi, da su kanjali u svojim kućama. Dakle, kada dođe naredni namazan, šta? Klanja ćemo kod kuća, jel? Ovo je mišljenje, znači braći koje je poznato u fiku. Iznosimo znači mišljenje jedno koje je poznato u fiku. Kaže drug, skupina kasni učenjaka, i to je stav uh, učenjaka uh, Ebu Hanife i neki učenjaka šafijske pravne škole, i odobro ga imam El Muzeni, da je čovjeku bolje da klanja u džami u Ramazanu. I to je stav imama Ahmeda. I to je praktiko Sa'id ibn Džubeir. Sa'id ibn Džubeir. Ovi učenjaci kažu da je bolje klanjati teraviju u džamiji. Poslanik s.a.v. kada je kanja u džami, je li u džami teraviju? Koliko? Tri? Tri večeri. Nakon toga nije izlazio bojeći se šta da se ne propiše. Ali izlazio znači u džamiju i klanjao bojeći se. I nakon toga sahabi u vrijeme Ebu Bekra su kanjali u džamijama po ponaosom. U džami, niko nije ih dirao, ali nisu kanjali šta iz jednog imama. Kada je došao Omer, sakupio je i za jednog imama, i za Ubeja i za Alije radijallahu anhuma, čak se prevodi u predajama kod Ebu Jale da je napravio poseban, posebnog, da je, da je odredio posebnog imama koji će predvoditi žene, pa su klanjali. I u vrijeme Omera niko se nije šta bunio. Pa je to bio šta konsensus od od ashaba. Odlazili su predjutro samo, odlazili kući, jedva stizali da se hure prije nastupa zore cijelo večer bi klanjali. Čak se oslanjali na, na, na, na, na štapove, klanjajući ovaj, na štake i tako dalje. Pa je znači u vrijeme Omera to bio konsen... I nakon Omera to se praktikovalo vrijeme Osmana. I nakon Osmana se je praktikovalo dalje. Tako da mišljenje zaista ovih učenjaka poštujemo i cijenimo njegov stav. Ali ne može biti snaga pred a, postupnika koga? Ashaba poslanika, sallallahu sallam. Prvo poslanika, sallallahu sallam, koji nam je kazao zašto nije izišao četvrto večer da klanja, a nakon toga, zbog prakse, ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su se za vrijeme Omara okupili oko jednog imama i to je bio konsenzus ashaba i nije bilo poznato da je neko radio suprotno tome ne znam da li nije smio od Omara ili drugog nekog razloga uglavnom oni su klanjali i za Omara a nama je sunnet Omara preči od sunneta drugih tako da neko ko bi klanjao ima nagradu a međutim ispravnije i preče i bolje klanjati Ramazan braćo teraviju džamu Jer čovjek prvo kada klanja kod kuće, Koliko će klanjati? Allah zna. I kako će klanjati? Allah zna. Međutim, kada dođe u džamiju, obično ima ili imam, bilo da uči iz Kur'ana, ili da uči, da ga Allah počastio hicom, pa da uči na pamet, prouči, znači, hatmu i slično tome, sigurno da to je odlika, jedan put u godini mu se pruži prilika, pa ako je prokocka, to je zaista, to je zaista velika šteta po njega. Imam Tahavija kaže da je obavljanje teravije u Ramazanu vađib al kifaje, da je to vađib kolektivnog karaktera. Da mora jedna skupina doći. Ne moraju svi. Neki mogu po kućama, ali mora biti skupina koja u džami i koja šta? Klanja u džami. Ne može se ostaviti džamija šta? Pusta. Šta mislite o Ramazanu, braća, posle jacije, svi odoše kući. Odoše kući klanjati džamije pusta. Imam tahavija, zato kaže da to va, vađib koji je kolektivnog, kolektivnog karaktera i ako će odlazak tih ljudi da klanjaju u svojim kućama ovaj opustošiti džamije, da nema nikog u džamijama, kažu nije dozvoljeno, nego moraju doći da klanjaju u džamijama. Džemat po jednoj ulemi biva dvije, može biti dvije osobe. ima mali, kaže da može biti džemat ako nema stalnog imama. U svakom slučaju, ispravno je mišljenje da dvojica mogu biti džemati. To se navodi u hadisima koji imaju slab lanac prenosilaca. Ali ispravno je da su dvojica, da su dvojica džemati. I o tome sam ja opisno govorio u knjizi o, o džumi, ko želi pogledati više može tamo naći znači argument. Kad smo govorili o džumi, a ako vredi za džumu, onda vredi i za, i za druge namaze, bez imalo sumnje. Neka ulema kaže ko klanja jedan namaz u džematu, potom dođe, nađe bolji džemat, da je dozvoljeno po mezevu imama Malika da ponovi, a da je dozvoljeno po mezevu imama Šafija prosto da ponovi, dok kod imama Malika nije. Znači dođeš, klanjaš i kinio jednom džematu i otišao su drugi džemat, uzi zakasnili, bolji i veći džemat, da klanjaš sa ima ponovo šta? ikindiju. Međutim, ispravno je da to ne treba raditi. Nego čak da je to zabranjeno. Jer je došlo u hadisu poslanika sa Osrame da je zabranio da se jedan namaz klanja dva puta u istom danu. Pa ko je klanjao ikindiju, doće i klanjati šta? Na filu. Klanjaće na filu, a neće klanjati, a neće klanjati ponovo ponavljati namaz, jer je to poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi zabranio. Ovdje se, kad se govori o namazu pojedinca, misli se na pojedinca koji nema uzora i opravdanja koji nema uzora, koji je sobom ostao šta da klanja u, u kući. Dok čovjek koji ima uzor i opravdanje, on ima svakako nagradu. Zbog svoga šta? Nije taj. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao i da merida la abdu e usafara kut keteba Allahu lehu ma kane ja'melu sahihan muqimen. Ako se musliman razboli ili otputuje, Allah njemu piše od nagrade sve što je radio dok je bio u mjestu boravka dok je bio zdrav. Možete misliti, brate. Čovjek dođe u džamiju, na namaz 1, 2, 3, 5, dolazi mjesec dana i nije ti dolazi u džamiju. I Allah ga iskuša da padne u postelju do smrti. 50 godina da je u postelji, za svaki namaz kada ti odeš u džamiju i obaviš i vratiš se kući, ista mu nagrada kao i tebi. Nikakve razlike nema. Kao što je poslanik sa rekao, kaže, kad su izašli ashabi, kaže, nema ni jednog proplanka na koji ste se uspeli niti ni u jedne kotline u koju ste sišli, a da ljudi kaže koji u Medini sjede da nemaju nagradu kao i vi. Habe se homo uzr. Spriječilo ih opravdanje širijetske validno da iziđu sa vama. Istu nagradu imaju. Pa hvala, hvala Allahu Đelešanu koji a, nagrađuje robove po, po svojoj milosti, a ne po pravdi. Kada nagrađuje po pravdi, onda bi dao šta? Ako ideš imaš, ako ne ideš nemaš. To je pravda. A ovo je vamo milost. Ovo je milost. Imam Al-Mawrdi kaže u svom dijelu Al-Hawl Kebir, poznati šafijski pravnik, da je namaz čovjeka koji je bolestan, da ima istu nagradu kao čovjek koji klanja u džematu. Znači, kada čovjek klanja kod kuće svoje, ima istu nagradu onoga koji klanja u džematu. U svakom slučaju, oko ovoga hadisa ima još nekih detalja koji su možda e, manje bitni ili su neki globalno sadržani onome što smo kazali, pa ćemo se još vam zadovoljiti. sa rečenim, moleći Allah te barek da nas upute na pravi put, da se pouči sunetu poslanika sallallahu alaihi vseleme, selleme, sučvrsti na istini i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Allahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammad, wa ala alihi وأصحابه أجمعين عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان Studio Kese pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها سيهاني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لا أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني